amorretan nahi bazu atxema, ari, internetin atxema barzu euna. Ko eunetan, bai, bost egun urtian. Eta holako egunetan, eta sekula eun hartan ura unditu gara, txarra, gara, eurio, demor txarra lima da, ez bat joaten, zerroen da, fini, fuera. Papera txien daukat, papera folio ondio bat mantziaten, bai. internet eta ez dakiz zerta, dakiz zerta, ba, ez dut horren rollo ikerik. Gero, akituko ez jutia, porque eh, iru amurrin eta tokatzen zaitu igualan, erraztu Elizondo bora eta eh, esan dugu, beh, zehon berdi gara. Pentsatu dugu batez, <laughs> boikot imar dugula.